wiku wiku ya pertapaan ajar kan leino sang wiku leinu linuwi raspati ayai Ariras Fatimamis tutur galur gentraing carita bubuka manggungung kaiyo be padpokan sisi pagununganyakidullan gunung Safttar ngae Anu kasebat Padepokan talagawarna Pagunungan anu Partulta tangkalan anu paragbat Pasawahancing Arnat Manana pibuatan summeedeng kobroi koningg kasrotan kusan anu jantan kasepuhan pakampungan kalayan mimpin santri di padepokan kaya sanes kasepuhan wikuasi kakasihna hmm. nuju dehesan ku ingkang putu Satria ladak pertengtang ganang kalayan cahaya negilang gumilang lir dewa lumusur tikayangan kekasih Raden Sangyang wasi gemik. Si medali pun sangggi kunyaur ingkang puturaden wasni Hai wasni Hai benia jujuk padaun mangsing kuny iya pikirsa naun pangressa ya rekam Linuwi, ya leno warna warni di padepokan talaga warna anu pernah nasaki dulan gunung Sapterngak kalebet ka wilayah Wirata Hai itu nukak telah kasepuhan anujan tanpamujaan masyarakat Hai panyerranian balaria dimana aya ke penting antara memmahahkan usanes Iwatiuna nuju di de hesan kuingkangkutuuka Ka na Radenwasi geni kalayan umangken sang hyang di eta padesaan sakiwaeun para satri Wenirangan di kemekaten nyaur kepino sang resi. Kasep. <laughs> bag kuangan semahi katamaku legen duaken ca simpanpulning hati ding sappu cuking Rema pun diing mas aturhun kapingkali buan tempur dar kalau putan muga saya yang ulah kira ngahapun tenan Ka wayah pan dengan soal kas atuh bujeng hingga dipenta kasep sana jantung dipenta wajibkolot ngahampurakolot naon ngaranak la mu ngahampura ka incu anak je katurunan anak nyamurun benang disebut ke nurrus tunyungnya Catri <laughs> atuh sa balik nanajan eang ogenyakitudai manusamah dengan chihidi sifat soka kenaan kudu sifat hmm. antara bener jeng salah na numama taksa kolong langit ilmu aya manusaan usampurnapkah kenaan kudu sifat hampura akioge bisi aya kasalahan boh gede boh letti boh numjna Oh. hai tadi dihajak dihampurangan ulah di Jianjiun Hai langkung tipayun lewihlak dirangngkapangkap sarrwajng bon tengkat timun tadi gedang papa yabu hmm. Bapak guru dukaki digudikan payu delapan goleng kuda pek parang diri ke Cirebon ku abdi payu kedep goleng angge yang ngomong sih ya kepada kara kelas kelas jalami adu beragami wae Asli ke aden oke pada jagakeun semua pakai kok eh semua pakai terus maksud teh diterima paman kapayun salikna sawios cekam hmm. dan ayah naon kadang rokok Hai ujud sebagai Bapak guru aya pikir saya daun aya pi ke senaon Puruan malam kokkil serna Hai anu mata hidup diyaur lain waktu sapprekara Hai pamuka pintu gerba muka hmm. peranan lisan supaya kas saksiku murid-muriding jadi pamadegan ikrar anutrat su jadi terus gera ran mengulma anu berkapercayaan jeung beragama kau Yo syukuran kerasanaan kagungan Kersana holik nukagungan Abdi Abis hadaya nu kagungan sifatwala hmm. sifat as kadu aloba ngenteng kadiri pribadi sabab alam anu kaliwatku ama geababarahiji mimiti alam orang kau K2 alam budak lajeje katlu alam dewasa lajeng edisi kauopat alam kolot taayninsat alam aki-a memang di dunya ukur salliwat hmm. Kagerku sifat basa yen kabeh awak-awakan bakal kena kruak ayat manggruaken Fiman attawa dahuh nakersana robuna anu diatetdina kitabkulu nafsinda katil mautyakabeh. ru awak-awakan saku hirup bakalmara atau asu is itu ninggara kacak lamun dikerakan dibalikkan ke alam asal asa hariwang lamunemppo murid-murid Hai Saralah pragna dinngenaan ilmu atautawa nempok murid-murid incu serrangan lamunse tepu ilmu guys di kanungku anjpe gerakmalken sabab dosa ilmu lamunt diamalken amamatdek nga jurungpe gerak bakti diri seba tanaga kan nagara je masyarakat sabab mubadir lamun eta elmu tuh diamalken pancen hirup mansa gean ngamumule nagara bangsa je masyarakat gerape gerakku maula kap pamimpin deka mana Anjun kumala pilih-pilih tiki wari ranjingranjing kupikirkan Sasarku saja tening ngerasa mana ja nu kasebut adil, mana raja nu kas sebut sobar anu bener-bener lingih dinarel ka paming pinan anak nun naari kana hatanin. sugan ges aya jerojoy hayang boga-gawe anu pasti. Aduh, Ren, kanggo ngedek milu ya digawe sukan-sukan jadi tukang sasapu, jadi tukang kemah mana, itu pokoknya makanan deh pokoknya asal dipiri doku Gusti itu mah suci Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya abdi mah agami nu dicepeng. Den, Bang Bas, aku kupayu putut teh, gubah panah bisa, sasapu bisa. Belah suluh bisa. Uh, eh, gubah piring bisa. ketika binahan memang laras pisan etan dimasat ku kaulakawita saja unkun hoyong aya dinawi di pansa para namun pangemut kaula ayat tilu kerarajaan anukasebat subur makbur kemari Pakkhlo Cinawi aman Santos sakartal Harja anukasebat negara adi kuasaan anta Wisnagara wirata Astina Serenggara Amarta namun bin resan dianu mana gessan pangancikan Kaula anuk hurup serrang ilmu pangresak serrang itihkan kauulagali astinanya alus Hai Rajana Suyudana kepino alus Raja berat Benghar Sugih Mukti Hai loba ketan loba keton muaaya Nupang Beharna di kolong Langit Iwatinagara Astina I Hi bakka menang pangkat gede memang bakal dibutuhkan wasatria udalan pasantrenkalayan anjen bakal menang kadudukan weammpuna gaji oge bakal utami hmm. kauasa wa dibanunkuula alhamdulillahhirobbil aminngan hmm. kadek sejarah Hai Rajana Prabu Suyudana kurawak Lupangkedena anak desstarata pengharna ladangdeka Sugihnak ladang delik nganiaya kasasama malah baraaya dulur napisan panwak di Kaniaya Hai panwak-alaman diduruuku dibalik segala-gala eta anu ngabogaan haknak negara Hai jadi anjin Te bisaku maula keastina gajih gede pangkat bakal luhur kadudukan bakal luhur ngan anjinah na kuduek delik mode pribadi na kudu Day basilat mode kuawa telenge tegak wakeg cudeg kasas sama bujeng nulian kadulur ge gitu jadina murun ayatama kuma Anj nganto jaah jeung pamadegan jeung ilmu nulit tunyukan ku kaulauh hmm. <laughs> dihukum bersanggupan je polisi agami ngan sifat na sok teleges najan di wawadianan ku guru na y elmu sakkalilyun se dimana kas seret bisa dipakaihulkan ngaranan ga kamatihan kattimimulan kagagahan jeungng kamandraguna antea ah, man manusia sok loba pohok kumaha lamun lat pohok tur dipakai teleges kasa sama dipakai sudekkabaraya kekurang-kurang lobanu ciraka jelemah anu anelken elmu paranti j elmu kamatihan lantaran te makeda dasar iman katakwaan hmm. sing anak nabi sarang sajabi ka eh, eh, eh, ja jagojago manawi kawidian ka hoyong nyobi jajaten dewa anu kasebat nu kawasa di alam pawwayangan penastikersayang cumam para ah tuak bumi langit kunyang ganing geder padat erawatikhauran raten wasi genitng surka loka sapan cagat buap